na nyumba yake. Hii ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ameitaja katika suratu Nahl, sura inayoitwa na wanazuoni suratu Ni'am. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wallahu jaala lakum min buyutikum sakana, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala miongoni mwa neema zake akawajalieni majumba ambayo ndani yake mnapata utulivu. Ibnu Kathir mufassir wa Qurani tukufu anatufasiria sehemu hii ya aya, wallahu jaala lakum min buyutikum sakana anasema yadhkuru Allahu ta'ala ni'matahu ala abdihi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anataja neema yake juu ya mja wake, bi an ja'ala lahum min albuyut allati hiya sakanun lahum, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewajaalia majumba ambayo ndani yake wanapata utulivu yauuna fiha au yauna ilaiha, wanarudi katika majumba hayo kupumzika. Wayastatiruna fiha, na wanajistiri ndani ya majumba hayo. Wayantafiuna biha, na wananufaika na majumba hayo. Saira wujuhi alintifa kila aina ya manufaa yanapatikana ndani ya majumba hayo. Hivi sasa mwana adam anakwenda mbio mchana mzima, yuko katika kazi, yuko ndani ya masomo yuko katika mambo yoyote anayoyafanya ndani ya maisha yake ya kheri au ya shari, lakini mwisho wa kwisha kuna pahali ambapo atarudi kukaa, inaitwa albait, nyumba. Ndio hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakukumbusha neema hiyo, iwapo umesahau. Anakwambia, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Ili uifahamu neema hii, hebu kumbuka wale Waislamu wenzako ambao au wanaadamu kwa jumla ambao sasa hivi hawana majumba. Kuna ambao ndani ya nchi yao kuna vita sasa hivi, mabomu huku na kule, risasi zinalia huku na kule, hakuna nyumba. Anakwenda mbio atafuta nyumba, iko wapi? Hana pale pa kukaa, yuko katika malja, yuko katika sehemu ya kujistiri kwa muda fulani peke yake, hajui maisha yake yatachukuliwa wakati gani mwingine yuko ndani ya prison, yuko ndani ya jela, mwingine yuko katika barabara, yuko ndani ya vitotoro, atafuta pale pa kukaa hana. Lakini ewe ndugu Muislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakumbusha neema hiyo ya nyumba. Ndiyo maana anakwambia wallahu jaala lakum min buyutikum sakana, hii nyumba ambayo ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi tunajua kama Waislamu نعمة زوتة زمولة عز وجل زنا كبلي ونا شكرا كل نعمة يا من يزمك سبحانه وتعالى إنا كبلي ونا شكراني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كيشا كسيما كتك آية نجينة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم كل نعمة يا من يزمك سبحانه وتعالى لازمة إكبلي ونا شكرا هي نعمة يا مجمبة anashukuriwa vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya majumba. Majumba leo ya kila aina Waislamu anayajenga, anayejenga ya gorofa ambaye Mwenyezi Mungu amemwezesha, anayekaa nyumba ya kawaida, lakini alhasil ni nyumba, kama ni nyumba ya kukodisha, kama ni nyumba yako mwenyewe, almuhim ni kwamba usiku ukiingia au magharibi, una pahali ambapo unakwenda kujistiri, wayastatiruna fiha wayantafiuna biha wayauna ilaiha neema kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalau una pahali pa kukaa, kuna mwenzio ambao yuko barabarani, kuna mwenzio ambao ana, ana tandiko lake godoro lake azunguka nalo mchana mzima, yuko ndani ya ardhi iliyo na vita ndani yake, hakuna amani. Kwa hivyo hii neema ya nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inashukuriwa vipi, ewe ndugu Muislamu? Neema hii inakabiliwa na shukrani na shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siyo maneno. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jal ni maneno na vitendo. Dalil anasema Mola Azza wa Jal katika Qur'ani tukufu, i'malu ala Dauda shukra, tekelezeni enyi watu wa Daud katika hali ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tendeni amal mumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hashukuriwi kwa kusema alhamdulillah peke yake, la shukru llahi azza wa jal bilqauli walamal, inakuwa kwa matamshi na inakuwa kwa vitendo. Hii nyumba ya Mwislamu, nyumba hizi ambazo tunaishi ndani yake leo, je, tushamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa neema hizo au la? Kwa sababu nyumba hiyo, ewe ndugu Mwislamu, ni amani. Mbali ya kwamba ni neema, ni pahali unapojistiri, ni pahali unapofanya mambo yako ya kheri au ya shari ya madhambi au ya thawabu, ni pahali ambapo unaponufaika ndani yake, na ni pahali unaporudi wakati unapotaka kupumzika. Lakin ayuha al-akh al-karim, ayuha al-muslim, je, neema hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya nyumba inashukuriwa vipi? na shukrani hiyo anaregeshewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna gani? Inakuwa kwa amali na amali hii ni kwamba mwislamu atakiwa nyumba yake sio ni fakhri ya nyumba peke yake, siyo nyumba ya dhahir, mapambo ya kila aina, vyoo vya kila aina, vyumba na mambo mengine kama hayo yanaonekana kwa macho, sio hiyo nyumba anayoitaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu anaitaka nyumba makhsus ya Muislamu iliyo na sifa maalum, iliyo na alama maalum, iliyo na mipangilio na nidhamu maalum anayoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Dalili katika suratu Tauba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwan khair amman assasa bunyana ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam, nyumba iliyojengwa juu ya misingi ya takwa nyumba iliyojengwa juu ya misingi ya ridwani, radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Nyumba hiyo iko sawa sawa, ni bora kuliko nyumba iliyosimama juu ya misingi ya masia, juu ya misingi ya ghadhab ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na laana zake. Nyumba hizo ziko sawa sawa? La, haziko sawa. Kwa hivyo nyumba anayoitaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, bait bunyan أسس على تقوى بنيان أسس على رضا من الله عز وجل يوم يوم إسلام إن سمام يو يمي سنجي متات سنجي وكوانزاني العقيدة الصحيحة توحيد مسنجي وبيرني تربية msingi wa tatu ni alilmu nafi hii ndiyo misingi mitatu hizi ndiyo foundation ya nyumba ya mwislamu aqida pamoja na iman halafu atarbia halafu alilmu nafi. Yote haya matatu yanakwenda sambamba wakati mmoja. ndio hiyo nyumba ya Muislamu inafaa isimame namna hiyo, foundation pila zake siyo kokoto na smiti na mchanga, la, hizo ni kokoto za kusimamisha nyumba ya kuta, lakini nyumba anayoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii ambayo anafaa ashukuriwe ni nyumba iliyosimama juu ya hii misingi mitatu. Weka ndani ya fahamu yako, usisahau alaqidatu sahiha watarbiya alsalima walilmu nafi. Ili nyumba ya Muislamu au ili Muislamu aweze kuitofautisha nyumba hiyo ya Muislamu na nyumba isiyokuwa ya Muislamu, ili nyumba ya Muislamu isiwe sawa na nyumba ya yule asiyekuwa Muislamu. Hizi ni nyumba mbili tofauti. Kwa nje ni nyumba moja, zote zina kuta, changa, udongo na mawe. Kwa nje zote ni moja, nyumba ya muslim na nyumba ya ghairu muslim. Tofauti iko wapi? Tofauti ni kilichomo ndani ya majumba hayo. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakwambia, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Kwa hivyo mshukuru na ili utofautishe baina ya nyumba yako na nyumba isiyokuwa ya Muislamu. Chukua nyumba yako iweke katika mizani ya mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kisha urudi ujiulize, nyumba yangu kama ninaimiliki, kama nimeikodisha, kama nimepewa, nyumba unayoishi ni nyumba ya Muislamu au si nyumba ya Muislamu? Mizani ya kwanza ili utofautishe baina ya nyumba ya Muislamu na nyumba isiyokuwa ya Muislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakupa alama zifuatazo. Miqyas ya kwanza au alama ya kwanza ni dhikrullah azza wa jalla, ni utajo na ukumbusho wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya nyumba. Kwa hivyo ukirudi nyumbani au hapa ulipo sasa hivi pitisha ndani ya fahamu yako ujiulize ndani ya nyumba yangu kuna dhikrullah au hakuna dhikrullah kwa sababu hiyo ndiyo tofauti ya kwanza baina baiti muslim wa bait ghairi muslim mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia fil hadith alladhi rawahu al-imam muslim fi sahihi an abi musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكيزه من نهايه بمكي مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت نيومه إن ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nyumba isiyotajwa ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Nyumba hizo mbili mfano wake ni mfano wa aliye hai na maiti, ni mfano wa aliye hai na maiti aliyekufa. Nyumba ya mwislamu ndani yake kuna dhikri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na nyumba nyingine ya mwislamu au Adam ambayo ndani yake hakuna utajo wa Mwenyezi Mungu wa aina yoyote, hizo nyumba mbili mfano wake kamathali lhayi walmaiti ni kama aliye hai na maiti aliyekufa kwa hivyo nyumba yako ayuha al-akh al-mubarak ni nyumba iliyo hai au ni nyumba maiti nyumba iliyo hai ni nyumba iliyo na imani ndani yake kuna dhikrullah azza wa jalla afaman sharaha Allah sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih hiyo ni nuru ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiyo inayoleta uhai ndani ya nyumba ya Muislamu, dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtume wetu Muhammad alaihi salatu wassalam ndani ya sunna ametufundisha dhikri ya aina mbalimbali. Kuna dhikri ambazo zinaitwa adhkar muqayada na kuna dhikri ambazo zinaitwa adhkar mutlaqa. Dhikri ambazo ni muqayad zimekuja katika hali fulani na wakati fulani, na adhkar zingine ambazo ni za kila wakati. Sasa nyumba ya Muislamu, ewe Muislamu ulioko katika nyumba hiyo, unamtaja Mwenyezi Mungu katika hali gani hizo? Tuchukue kwa mfano Mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam, kama ilivyokuja katika hadithi aliyoipokea Imamu Muslim min hadithi Jabir ibn Abdullah, anasema Jabir qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha dakhala ar-rajulu baytahu fadhakara Allah inda dukhulihi وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء هو ni mfano كاتيا kati ya mifano mingi ya adhkar ambazo zinakuwa ndani ya nyumba ya Muislamu ili utofautishe baina ya nyumba yako na nyumba ya asiyekuwa Muislamu. Mfano wa kwanza, azkar, dhikri za kuingia nyumbani. Je, ukiingia nyumbani kwako wamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale ukifika mlangoni, au unajivurumiza namna hii fya ndani kama gari linavyoingia kwenye parking? Unamtaja Mwenyezi Mungu au humtaji Mwenyezi Mungu azza wa jalla? sikiza maneno haya bwana mtume alayhi salatu wasalam anasema mtume alayhi salatu wasalam kama fi hadithi Jabir fi sahihi Muslim yule muislamu anaingia nyumbani fadhakara Allah inda dukhuli amtaje Mwenyezi Mungu anapoingia mlangoni Allahumma inni as'aluka khayra al-madkhal aw khayra al-mawlaj wa khayra al-makhraj بسم الله دخلنا أو بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا wa ala llahi rabbina tawakkalna. Utajwa wa Mwenyezi Mungu unapoingia mlangoni, mlangoni kwako, ukifika mlangoni unamtaja Mwenyezi Mungu azza wa jalla, kabla hujatoa salamu unamtaja Mwenyezi Mungu au humtaji. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Muislamu anaingia nyumbani kwake amtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shaitan anawaambia shetani wenzake, la mabita lakum wala asha hapa leo katika nyumba hii hamuna kulala wala hamuna kula. Sikiza maneno haya kwa makini, ayuha al-akhul muslim, usilale. Maneno muhimu ambayo leo kwa sababu waislamu wengi wako mbali na mafundisho kama haya, ukaona maafa sampuli mbalimbali ndani ya majumba ya Waislamu, ukaona vituko mbalimbali ndani ya majumba ya Muislamu. Kila Muislamu akwambia amerogwa, kila Muislamu akwambia ana jini kila muislamu akwambia asharushiwa kwa nini kwa sababu ya kwamba waislamu wako mbali na mafundisho kama haya ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayari mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakupa kinga ya kwanza shaitani anapokuwa katika nyumba ya muislamu ambayo muislamu alipoingia amemtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala shaitani huambia shaitani wenzake la mabita lakum ay fi hadha albayt wa wala asha ndani ya nyumba hii leo hamuna kulala wala hamuna kula usiku, tokeni. Kwa nini ametajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na sheitani hakai pahali anapotajwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kabisa, lakini akiingia asimtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sheitani washapata furaha ya kwanza, washapata bishara ya kwanza nzuri. Awaambia wenzake, adraktumul mabit, leo mshapata kulala asimtaje Mwenyezi Mungu wakati wa kula, sheitani awambie wenzake, adraktumul mabit adraktumul mabita wal asha, leo mmepata kulala na mmepata chakula cha usiku. Walale hapo shetani nyumba hiyo na wale chakula cha usiku ndani ya nyumba hiyo pamoja na wewe kama unavyokula, halafu ndio uone vituko vinavyotokea ndani ya nyumba ya Muislamu, mambo ya kimaajabu, kwa sababu Waislamu wako mbali na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya hayo yote. Nyumba ya Muislamu haijakuwa tofauti na nyumba nyingine yoyote asiyekuwa Muislamu. utaja wa Mwenyezi Mungu una mifano mingi. Mfano wa pili, utaja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Muislamu anapomaliza chakula. utaja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Muislamu anapovaa nguo. Zote hizo mbili zimekuja katika hadithi moja, Mtume alayhi salatu wasalam, rawa imamu Abu Daud wa Tirmidhi بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة وإذا لبس ثوبا قال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه utaja mdogo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini malipo yanapita fahamu ya mwanadamu, yanapita makisio ya mwanadamu. Mtume alayhi salatu wasalam anakwambia Muislamu anapokula chakula akamaliza kula neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ashaipata neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumbo limeshiba. Kuna watu mamilioni ya watu katika ulimwengu hawana chakula. Ukimaliza umwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqani, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye amenipa chakula hichi na ameniruzuku chakula hichi min ghairi hawlin minni wala quwwa, bila ya hila bila ya akili yangu mimi wala nguvu. Chakula ulichokula ewe ndugu Muislamu, si kwa sababu ya ujanja wako, si kwa sababu ya hila yako, si kwa sababu ya uorevu ulionao au nguvu ulizonazo. Kalla, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuletea riziki hiyo. Kuna wanadamu walio na nguvu kukuliko, kuna wanadamu walio na ujanja na hila na akili kukuliko, lakini hawana riziki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akakwambia useme min ghairi hauli minni wala quwa, si kwa sababu ya hila, si kwa sababu ya ujanja wangu, wala si kwa sababu ya nguvu ulizo nazo. Ni irada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni kutaka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akakupa riziki na vile vile mavazi. ukisema maneno hayo tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuambia ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Mwenyezi Mungu hukusamehe madhambi yaliyopita sasa watakamalipo gani zaidi ya hapo neema ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekupa juu ya neema hiyo ukimshukuru anakusamehe madhambi yake ya Allah Allahu akbar ya subhanallah ni malipo yaliyoje ni ukarimu uliojo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni utukufu uliojo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala riziki yeye aliyekupa nguo yeye aliyekupa juu yake ukimshukuru anakusamehe madhambi yaliyokupita ma hadha alkaram ma hadha aljud ma hadhihi alazama ma hadha alfadl lakini kwa sababu waislamu wako mbali mara nyingi na wafundisho kama haya mambo makubwa makubwa kama haya yanawapita. Vaa nguo, ukimaliza kuvaa nguo mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah alladhi kasani hadha min ghairi wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwa. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa nguo aliyokupa. Malipo Mwenyezi Mungu anakwambia, Mtume alayhi salatu wasalam anakwambia, ghufira lah ma taqaddama min dhanbi. Wataka nini zaidi? Na vile vile ukila hii ni mifano katika mifano mingi ya utajwa na dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Suali, je, sisi Waislamu tumeshikamana na hizi adhkar? Tunazo adhkar ndani ya majumba yetu? Watoto wetu tumewalea na adhkar ndani ya majumba yetu au la? Kila Muislamu majibu ya suala hili liko ndani ya kichwa chake. Akiingia chooni anamtaja Mwenyezi Mungu au hamtaji? Akitoka chooni Mwenyezi Mungu atajwa au hatajwi? Kabla ya kula, baada ya kula, kabla ya kulala ukiamka, ukiingia nyumbani, ukitoka, kila unachofanya, ukivaa nguo, kila unachofanya, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuwekea dhikri, na kila dhikri unapoitaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ana malipo. Watoto wetu tutawafundisha maneno haya au la? Ndani ya majumba yetu, ahli zetu, wake zetu, sisi wenyewe tunayasema maneno haya au la? Kwa hivyo ikiwa hakuna dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya nyumba, nyumba hiyo kwa tashbih, kwa balagha aliyoitumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sawa sawa na maiti aliyekufa. Jambo la pili ni salawat an-nawafil, ni swala za sunna. Tunayo sehemu ya swala ya sunna tunazoziswali ndani ya majumba yetu au la? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia ij'alu min buyutikum au ij'alu min salatikum fi buyutikum, wekeni sehemu ya swala zenu ndani ya majumba yenu, wala tattakhiduha qubura, wala msiyafanye hayo majumba yenu kuwa ni makaburi. Ij'alu min salatikum fi buyutikum, wekeni sehemu ya swala zenu ndani ya majumba yenu, wala tattakhidhuha qubura wala msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi, kwamba hamuswali ndani yake. Maana yake ni kwamba ndani ya makaburi hakuswaliwi. Kwa hivyo nyumba yako ambayo huswali ndani yake ni sawa sawa na kaburi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuambia usifanye nyumba yako kama kaburi, huswali ndani yake. La, weka sehemu ya swala zako ndani ya nyumba yako. Hadith rawahu al-Imam al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Umar. hadithi nyingine ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Imam Muslim min hadithi Zaid ibn Thabit anasema mtume alayhi salatu wasalam alaikum bisalati fi buyutikum swalini ndani ya majumba yenu tena kwa wingi fa inna khayra salati almar'i fi baitihi bora ya swala ya muislamu ndani ya nyumba yake illa salata almaktuba isipokuwa swala ya faradhi lakini sala ya sunna iliyo bora ni ile inayoswaliwa nyumbani sio inayoswaliwa msikitini rawahu al-imam muslim min hadithi zaid bin thabit swala bora inayoswaliwa nyumbani ndio maana ukisoma ukisoma sunna ya mtume alayhi salatu wasalam utamuona bwana mtume alayhi salatu wasalam kiongozi wetu mwalimu wetu al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam sala nyingi za sunna alikuwa haziswali msikitini anaziswali nyumbani maneno na matendo kwa hivyo ndio anatuambia alaikum bisalati fi buyutikum fa inna khayra salati almar'i fi baytihi illa salata almaktuba jambo la tatu tukimalizia ayu alikhwa kwa sababu ya wakati ni qira'atul qur'an kusoma qur'an mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia fil hadith alladhi rawahu Abu hurairah au rawahu alimamu Muslim min hadith Abi hurairah hadithi katika sahih Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema mtume alayhi salatu wasalam la taj'alu buyutakum maqabir musifanye majumba yenu kuwa ni makaburi haya nyingine hiyo baada ya swala ni kusoma Qur'an usifanye musifanye majumba yenu kuwa ni makaburi fa inna shaytan yanfiru katika riwaya nyingine fa inna shaytan yafiru min albayt alladhi tuqra fihi suratul baqara msifanye majumba yenu kuwa ni makaburi, na shetani haingii katika nyumba inayosomwa ndani yake suratul Baqara, haingii. Leo wasikia Muislamu kwambia huyu anrogwa, yule ana majini, huyu ana mapepo, yule anrushiwa, huyu anaangukiwa, huyu ampigwa na maruhani. Kila aina ya balaa Waislamu wanayo leo. Limadha ayuha almuslim? Kwa sababu nyumba ya Muislamu haiko hai, mayit, imekufa sasa nyumba imekufa, wataraji nini? Shaitani afanyeje? Ndio kwake hapo, yabit yaish yakul yashrab yafal kula shay, hadha shaitan ndio nyumbani kwake hapo. Kwa hivyo si ajabu kaona ndani ya nyumba nzima kila mmoja ana balaa, mume na mke hasikizani, baba na watoto hawasikizani, huyu ana lile, yule ana hili, hakuna ndani yake baraka ya aina yoyote. ndio maana mtume alayhi salatu wasalam anatuambia fi hadithi alladhi rawahu al-imamu muslim pia kutoka kwa hadithi ya Abu Umama al-Bahili anasema mtume alayhi salatu wasalam اقرأوا سورة البقرة someni سورة البقرة ndani ya Qur'an fa inna akhdhaha baraka kuisoma sura hiyo kwa wingi ndani ya nyumba ni baraka kinyume chake hakuna suratul baqara hakuna baraka watarkaha hasra na kuiwacha suratul baqara ni hasara wala tastati'uha albatala na wachawi na waganga hawaiwezi suratul baqara kamwe hasimami mchawi mbele ya suratul baqara hata dakika moja haiwezi ataiweza vipi na ndani yake kuna ayatul kursi Allahu akbar Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa' indahu illa biidhnih, mpaka mwisho wa aya. Nani atasimama mbele ya sura hiyo? Waislamu wako mbali. Hebu nenda nyumbani ukajiuliza leo kwa siri, wewe na nafsi yako, mara ya mwisho uliisoma suratul Baqara ndani ya nyumba yako ilikuwa ni lini? Mara ya mwisho kama si mwaka jana, sema alhamdulillah, sema alhamdulillah. Ndiyo maana baraka hakuna ndani ya majumba mtume anakuambia fa inna أخذها baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'uha albatala بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل في علاه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين